Aê! vinho e RD mais um hit? Eu, hein? Cada coisa que esses caras inventam. Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer. Então para de banca maluca, sem desculpa que eu sei que é Miguel. Já dá pra ver no seu olhar, sem chaminho andar facilita. Prometo você vai gostar, assim como todas suas amigas. Eu não sei, então mesmo, é assim mesmo. Quer virar meu contatinho, ter o seu nome na lista? Então facilita, então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita, então facilita. Quer virar meu contatinho, ter o seu nome na lista? Então facilita, então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito. facilita, bebê. Então facilita. Bebê, facilita. Então facilita. RD, avisa lá. Olha o hit que os caras tá armando. sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer. Então para de banca maluca, sem desculpa que eu sei que é Miguel. Já dá pra ver no seu olhar, sem chaminho andar facilita. Prometo você vai gostar, assim como todas suas amigas. Eu não sei então mesmo, é assim mesmo. Quer virar meu contatinho, ter o seu nome na lista? Então facilita, então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita. desse jeito tu complica. Então facilita, então facilita. Então vai, facilita, bebê. Então facilita, bebê, facilita. Então facilita. RD, avisa lá. Olha o hit que os cara tá armando.